Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji. Uh, ir 9 un 2 minūtes ar tevi ēterā priestris Pēteris Skudra un laiks uh, šīs dienas uh, katehēzei. Uh, kā ierasts, uh, mēs uh, tiekamies šeit, lai pārunātu kādus mūsu ticībai svarīgus uh, tematus un uh, jautājumus. Šodien mēs turpinam iepazīt svēto misi. Uh, iepazīt to vissvarīgāko lūkšanu, kas ir mūsu ticībā, mūsu konfesijā, par kuru mēs sakam, ka tā ir mūsu ticības avots un arī reizē virsotne, visas mūsu ticības centrs. Mēs esam runājuši, tiksim tā, esam gatavojušies svētajai misēji, pārunājot gan uh, to ēku, kurā norisinās svētā mise, kur ir pielāgota svētās mises svinībām par tām svarīgākajām vietām šajā ēkā, par priekšmetiem, kas tiek lietoti, par apģērbu. Vakar arī varējām tad ieklausīties sarunā par mūziku, kuru lietojam liturģijā, tad beidzot esam arī nonākuši līdz mises kārtībai. Šodien pienāvā iziet cauri tām galvenajām mises daļām, par kurām tad mēs runāsim arī turpmākajos raidījumos tā padziļināti, bet lai mums nebūtu sveši tie nosaukumi, termini un sadalījums, kā baznīca tad redz eh, svēto misi, tāpēc arī šodien esmu aicinājis mums viesi, kas mums palīdzēs to visu iepazīt un uzzināt, un tas ir priestris Edgars Cakuls. Labrīt! Labrīt, dārgais priestri Pēter, dārgie klausītāji! Jā, eh, mēs eh, runājam par misiju, varbūt kāpēc mēs saucam misiju par svarīgāko lūkšanu un kāpēc mums tā ir tik būtiska? Nu, pareizi to teici, pieminot Vatikāna otrā koncila, atjaunot to, jāsaka, apgalvojumu, kas ir sen baznīcā klātesoši, ka Euharistie svētā mise ir baznīcas dzīves avots un, un virsotne, un īstenībā svētā mise tā ir uh, ne tikai galvenā, bet uh, tā ir faktiski vienīgā mm, lūkšana tādā nozīmē, ka tā ietver visu lūkšanas dzīvi, jo svētā mise ir Kristus lūkšana burtiski. Un uh, līdz ar to no svētās mises izriet jebkura cita devocija baznīcā, jebkura cita dievbības izpausme – tas patiešām ir, ir pamats jebkurai lūkšanai. Jā, tad arī tā ir iespēja satikties ar pašu Kristu. Tad klausītāji atgādina, ka arī tu vari iesaistīties šajā sarunā droši eh, zvani uz numuru 67 969 131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266 772 272 var arī rakstīt ēpastu uz studijāt rml.lv. Priecāsimies par tavu līdzdalību Eh, par eh, tavu eh, par taviem jautājumiem, arī par tavu dalīšanos, ko tev nozīmē misa, kā tu tajā piedalies, tad šodien runāsim konkrēti par svētās mises kārtību. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, Priester Edgar, mēs tad beidzot varam ķerties klāt jau pašai svētās mīsas norisei un mums ir tā iespēja šodien tad kopā ar klausītājiem pārunātā vispārīgi iziet cauri svētajai misē, tiem galvenajiem sadalījumam. Ja mēs atšķiram misālis ievadu, tad tas saka 8. paragrāfā šķiet, nē, jā, Misāles ievada 8. paragrāfā ir teicis, ka misi sastāv no divām daļām, no dieva vārda liturģijas un euharistiskās liturģijas, bet ja mēs, piemēram, šķirstam pašu misāli, tad mēs redzam, ka īstenībā tur tas sadalījums ir vēl smalkāks. Varbūt mēs varētu šos divus aspektus vispirms mēģināt saprast. Tu pieminēji baznīcas arhitektūru, cik saprotu, jūs esat runājuši par baznīcu uzbūvi, kā ēkas uzbūvi. Tu vari mums atgādināt, ar priesteris modris mums mazliet pastāstīja. Jā, nu tad jūs noteikti esat apgaismoti. Eh, bet eh, man personīgi ļoti patīk tā analoģija eh, starp baznīcas kā ēkas struktūru un svētās misas struktūru. Tomērā klasiski celtai baznīca ir Eh, priekšnams, vieta, kur eh, cilvēks ienāk baznīcā, un tālāk ir baznīcas centrālā daļa, kur ticīgā tauta pulcējas, un tad ir altārs, ja presbiterijas, kur eh, tiek svinēts tieši svētais upuris. Un līdzīgi arī svētās misas struktūrā ir ievads, tātad sagatavošanās liturģija, kas mūs ieliek uh, šīs eh, īpašās lūkšanas noskaņā, un arī baznīca aicina sagatavot eh, cilvēkam sirdi priekš šīs lūkšanas, tā skaitā eh, ar šo gandarīšanas rītu nožēlojot grēkus, kas nav tikai formalitāte, bet tiešām dziļš aicinājums. Tas notiek parasti, tas notiek individuāli un kopīgi visiem cilvēkiem, lūdzoties eh, šo gandrīšanas lūkšanu, es atzīstos un eh, svētdienās lielos svētkos eh, to aizvieto, nevis aizvieto, bet ir cita forma, tā, tā, tā tam gandrīšanas rītam ir īpaša svētība ar, ar ūdenim, Un eh, caur to arī eh, mēs esam aicināti nu, sagatavot sirdi un veikt tādu brīvī, brīvu, eh, brīvu gribas izvēli par labu Dievam. Mhm. Jā, jo mūsu griba šaubām ir tā atslēga, kas mūsu sirdi Dievam vai nu atver, vai nu aizver. Un um, atzīt sevi par, um, par grēcinieku Dievu priekšā nenozīmē kaut kur eh, ļaut sev iemīt zemē, bet gluži otrādi paceļ mūsu garu pret, eh, pret Dievu. Starp citu, priesteri Pētra, vai tu, tu zini, kāpēc grēksodzē mēs izsakam savus konkrētos grēkus? Tu vari man palīdzēt atcerēties. Jā, nu tu to zini, un tas ir visiem zināms, bet ir viena tāda interpretācija, ko es dzirdēju pavisam nesen, kas man arī uh, nu, palīdzēja dziļāk saprast grēksūdzes nozīmi, kad mēs izsakām savu grēku Dievam, mēs atzīstam viņa priekšā, ka mēs paši netiekam ar sevi galā. Mhm. Lūdzam viņa palīdzību. Ja? Tas tā man ļoti uzrunāja šī atziņa, un īstenībā iesākot svēto misi, mēs nu, atzīstam Dieva priekšā šo patiesību, proti mēs nevaram bez viņa. Un, um, un, jā, un tad sākas, um, uh, sākas um, tā pirmā uh, pirmā no būtiskākajām svētās misijas daļām, uh, Dieva vārda liturģija, kur tiek lasīti svētie raksti. Attiecīgi jūs droši vien arī runāsiet par, eh, par šo aspektu, par, par svēto rakstu izvēli. Mēs visi zinām, ka darba dienās, dienās kas nav svētki vai nav svētdiena, ir, ir eh, trīs lasījumi. Tā tad ir eh, vai nu fragments no vecās, vai arī no, no jaunās derības, seko viens, viens no psalmiem vai kā cits dziedājums no, no vecās derības, vai arī no apustuliskajām vēstulēm. Un, um, un arī no evaņģēlijas, starp citu, reizēm, arī, reizēm ir, jā. Un tad ir uh, tieši fragments no, no kāda no, no četriem evaņģēlijiem. Un tad, uh, uz ko baznīca uh, ļoti lielu akcentu kopš Vatikāna otrā koncila, koncila liek, ir um, homīlija, ja, priestera uzruna, uh, kas arī faktiski ir liturģisks akts. Tā nav tāda parunāšana, tāda lekcija. Tā ir teiksim, tiešām tāda svētā gara darbība caur to nabaga priesteri, ja, kurš cenšas kaut ko pateikt, un reizēm Dievs caur viņu pasaka pavisam ko citu, kā nu kurš cilvēks uztver vienu vai otru uh, vārdu vai teikumu. Un, um, un pēc tam ir um, kopīgā lūkšana, kas faktiski noslēdz šo pirmo um, daļu no svētās misijas liturģijas, un tad jau sākas uh, otrā lielākā un faktiski svarīgākā daļa, tā ir šī um, euharistiskā liturģija, kur tiek um, sagatavotas upurdāvanas, kā mēs sakām, uh, maize un, un vīns, kas um, tiek konsekrēti un, un kļūst par uh, kunga Jēzus Kristus reālo um, klātesamību šajā visvētākajā sakramentā. Tad mēs varam teikt, ka tā svarīgākā, nu var teikt, tā kā iemesls, kāpēc mēs ejam uz mīsu un svarīgākā mīsas daļa būtu šī te maizes pārvēršana par Jēzus miesu un asinī, ka tas nozīmē, ka viņš ir ienācis mūsu vidū un mēs varam viņu uh, arī pieņemt jā, sevi. pieņemt, jā. Jā, jā tas ir to, um, lai tu zini, līdz kuram brīdim liturģijā misa skaitās nenokavēta. Līdz jā. konsekrācijai? Nē, līdz... nē, izrādās, to man viens vecs liturģisks, liturģists, tāda liturģijas eksperts skaidroja, līdz tam brīdim, kad tiek uh, atsekts biķeris. Tātad tikko priesteris noņem um, pallu. pallu, tajā brīdī uh, jau sākas pati būtiskā daļa, un ja kāds nokavē šo momentu, tad īstenībā viņš nokavējis. Tas ir jau pēc upurdāna sagatavošanas? Nē, pēc... nē, tieši pirms. Ā, ah, tieši pirms. Nu, kā, à. tu ah. paņem, paņem ir uz pāles ir um, um, korporāls, Jā. tikko priesterīts sāk atvērt Taisīt, korporālu, tad jau... Tad tā jau ir nu, pati būtiskākā daļa. Man, man, piemēram, ir eh, tādi draudzes cilvēki, kas uh, nāk uz, eh, uz, uz agro misi un, un bieži vien nu, nesanāk. Um, ehm, varbūt laicīgi ierasties, un tad viņi saka, nu mēs uh, eh, izmantojam aplikācijas vai vienkārši pa ceļam mm. klausāmies jā, to, mm. to liturģisko, liturģiskos tekstus. Un, um, un faktiski, nu, protams, eh, daudz labāk ir nenokavēt uz svēto, un es uz to pat sev saku, jā, <laughs> nu, neraugoties uz to, ka bez manis nesāk jā. parasti, bet nu, tā ir tāda arī neliela cīņa, ko es e, īstenoju. Ja bieži ir tā, ka tie, kas dzīvo e, tuvāk, atnāk <laughs> pēdējie uz misiju. Tā gan ir, jā. Kādreiz arī priesterīts ar Atgādinu klausītājiem, ka šos nosaukumus Paula un korporāls jūs varat noklausīties eh, pirmdienas katehēzes ierakstā, ka mēs runājām ar tēvu Krišāni, korporāls tad ir tā uh, trēbīte, mm. baltā, kas salocīta krusta formā, uz kuras tad arī tiek svinēta svētā mīsa, un savukārt Paula ir tāds kartona gabals, kas parasti atrodas virs biķera, un priesteris to izmanto, tas ar, ar drēbi apvilks tāds kartons, ko viņš izmanto, lai uh, apsektu biķeri, lai tur kaut kas neiekrīt iekšā un tā. Tātad svarīgākā un galvenā mīsas daļa ir šī euharistiskā liturģija, tātad, kad Jēzus nonāk pie mums, viņš eh, pārvērš šo maizi un vīnu pats par sevi, mm -hmm. bet tad arī, kā priesteris Edgars minēja, tad uh, Un arī, arī šie baznīcas dokumenti runā, ka patiesībā mise mūs baro tā kā no tādiem diviem galdiem, uh, Viens ir šis Dieva vārda galds, un otrs ir tad arī Kristus eh, miesas un asiņu galds, eh, šis upura galds. Bet tad eh, varbūt tā mazliet smalkāk izējot cauri, kurā brīdī sākās svētā mīsa? Svētā mīsa sākās tad, kad tiek nozvanīts tas zvaniņš, vai tad, kad priesteris pārkrustās, vai, mhm. jo Es domāju, daudzās draudzēs tas varbūt netiek praktizēts. Es zinu to, ka vismaz no tām misēm, ko mēs translējam šeit ētrā, tas tiek praktizēts kuldīgā ka ir katrai misē tā ievad dziesma, un tad koris dzied šo ievad dziesmu, un tad faktiski arī seko krusta zīme, un tad kurš ir tiešām tas mises sākums? Es domāju, ka, ka formālais mises sākums eh, tomēr ir krusta zīme, mm -hmm. bet faktiski mises sākas, jā, ar šo ievad dziedājumu, eh, ko, ko vai nu izpilda koris, izmantojot kādu muzikālu skaņdarbu, eh, no arī faktiski priesterī reizēm, un tas ir pareizi, viņi vēl pirms krusta zīmes nolasa to ievadzies. Kas ir misālē. Jā, jā, kas ir mm. liturģisko tekstu sastāvdaļa, oficiāla sastāvdaļa, un, un faktiski mm, ar to, ar to arī sākas svētā mise, bet formālais misas sākums ir krusta zīme. Šobrīd. Jā, tad uh, tie klausītāji, kas seko līdzi un lasa misāles ievadu, mēs runājām par to, ka jūs varat uh, lūgt eh, prāvestiem nokopēt eh, šo dokumentu, arī ir atrodamas vismaz dažas daļas no šī dokumenta arī katedrāla.lv mājaslapā, kur jūs varat lasīt, tad eh, te ir runāts par to, ka ir tāds ievada rits, kas sastāv no šīs ievada dziesmas, ka priesteris pagodina altāri, pārkrustās sveicina tautu, uh, tad jau arī priesteris Edgars minēja šī grēku nožēla, mēs arī lūdzamies tad to lūkšanu kungu samžēlojies vai kirie, kas ir mhm. tas pats uh, teksts tikai grieķiski, un svētdienās, svētku dienās, tad mēs arī lūdzamies gods Dievam augstumos. Uh, ko nozīmē vārds rits? ir, jo mums ir liturģija, mēs apmēram, nu, mums ir priesteris Kārlis skaidrojas, citi priesteri, ka tas nozīmē tā kā kopīgais darbs ar Dievu, vai ne? Nu, liturģija, jā, ir kopīgi jā. īstenots darbs ar Dievu un Dieva godam. Eh, rits, eh, tas ir eh, baznīcas noteiktais veids, kā šo darbu īstenot, Aha. jā, teiksim tā. Un tad ievada rits nozīmētu šie ievada rituāli, kas mums palīdz sagatavoties, jā. teiksim, īsas sākumā. Ar citu, ka man neaizmirst, man tāda maza anekdota par Kiriju, um, lūkšanu, jo eh, tieši nu, šie, šie nedaudzie pavisam eh, grieķu vārdi mūsu latīņu eh, rita liturģijā ir, ir ļoti svarīgi, jo tie mūs saistā ar, ar austrumu tradīcijas kristiešiem, ja pareisticīgo baznīcu kristiešiem. Nu, bija tāds kurjos, es pavadīju vienu svētceļotāju grupu kaut kur Grieķijā pa Pāvela pēdām, es jau neatceros, mm. pēc tam jauns priesteris, un lidostā es kaut kur aizgāju, laikam ne tur, kur man drīkstēja iet, uh, un viena grieķu policiste no aizmugures sauca uz mani, Kīrija, Kīrija, nu, kungs, kungs. Es tā sastingdu, ko man atbildēt, ja Leisam varbūt. <laughs> Kristē Leisam. Kristē Leisam. <laughs> tā tad višķi komiski, bet, nu jā, tas ir ļoti nopietnas šis, tāpat kā pat, nu, latīņu valoda kā tāda mums ir klātesoša tajos klasiskajos svētās misijas dziedājumos, un tā mēs, nu, nedrīkstam, nevajadzētu pavisam aizmirst eh, šo latīņu valodu, jo tā ir baznīcas valoda, joprojām, starp citu, oficiālā baznīcas valoda, un arī šie eh, grieķu valodas mazie akcenti ir ļoti būtiski attiecībā uz baznīcas vēsturi. Un man šķiet, ka to vienotību kopību, ko absolūti, izsakamies. noteikti. Jā. Mm. Piemēram, arī tas, ehm, tas ehm, dziedājums vai, vai lūkšana, svētais dievs. Es nezinu, vai visās draudzēs to praktizē, nu, mēs katrā ziņā eh, to, to svētdienās dziedam, eh, tā arī faktiski ir, nu, tieši tāda pati lūkšana ir pareisticīgajiem, ja? Mm. un arī šo lūkšanu ir, ir svarīgi kult, praktizēt, eh, kultivēt un, un pareizi izprast, ka tā ir mūsu tāda garīgā saikne kas vieno kristiešus šajos abos baznīcas eh, spārnos, ja tā var teikt. Jā, tātad eh, klausītāji atgādina, ka šodien kopā ar mums ēterā priesteris Edgars Cakuls sarunājamies par svētās mīsas kārtību. Esam pārunājuši to, ka mīsas sastāv galvenokārt no divām daļām ir šī mhm. dieva vārda liturģija un ir euharistiskā liturģija, kas nozīmē, ko nozīmē euharistiskā liturģija, kas, kas tas ir euharistiskais? Uh, Tātad evaņģēliskā liturģija tieši nu, virza visu svētās misijas secību uz būtisko brīdi, tātad uz konsekrāciju. Mm. Ja, un evaņģēlis Steina ir eh, pateicība. Tā faktiski tad, ir. Tad misija ir arī pateicības lūkšana. Bez šaubām, starp citu, mēs arī uh, eh, priesteri Pēteri nedrīkstam aizmirst uh, svētās misas upura um, gan būtisko, gan arī nu, tādu liturģisko saikni ar judaismu. Mm. Īpaši ar, ar jūdu šo paskās, uh, paskās, paskās peisaha, kā, kā viņi saka, saka, jā, jā, svētkiem, jo Jēzus iedibināja svēto misi, Eh, balstoties tieši uz jūdu lieldienu mājas liturģiju. Ja, kad ģimene Patiesībā ir diezgan daudz draugi. kultūras jāmgūst. Latīņu kultūra, grieķu kultūra, ebreju kultūra, mhm. nu, lai saprastu ir, misi, ir, lai tai Protams, līdzi, ir, jā. ir jā, jāapgūst, bet eh, pats galvenais ir, ir jāsaprot, eh, ka tas viss ir iesaistīts Un, un jānovērtē šī, šī milzīgā arī teiksim, garī, garīgās kultūras tā, nu, tā, tā klātbūtne svētajā misē, un tas ir fenomenāli. Piemēram, mēs pievēršam pārāk mazu uzmanību attiecībā uz um, konsekrācijas vārdiem saistībā ar, ar vīnu, ar biķeri, jā, tā, jo tas biķeris, ko Jēzus eh, paņēma savās rokās, nebija gluži kāds no galda piedarumiem, mm. jo jūdu šajā lieldienu eh, liturģijā ir tāds eh, īpašs biķeris, faktiski tā ir uh, Э, īpaša nu, galda э, vieta saklāta īpašam viesim, э, tātad mesijam, ja nu gadījumā viņš ierodas tieši eh, mielasta laikā, mielasta laikā lai viņā būtu vieta pie galda. Es tā citu, vai tu neaizskarījumā bijis pie tiem beļģu brāļiem Lietuvā iz Zarasai? Ne. ne? Kā viņiem bija vārds tai kopienai? Viņi ir bijuši Latvijā bieži, es atcerēšos. Um, Un, um, es pie viņiem biju aizbraucis um, uz tādām kā mazām rekolekcijām, un viņiem arī tiem klostera brāļiem ir vienmēr pie galda viena lieka. Uh, tā jau ir uh, tradīcija no svētā Benedikta laikiem. No acīm redzot, jā, mm. tā ir gan tāda jauna kopiena, Tiberiādas brāļi. Tiberiādas, tieši jā, tā, cerējos. jā. Un, un, un tas viss ir saistīts ar šo jūdu tradīciju, gaidot mesiju, un, um, un tas biķeris, kas ir paredzēts mesijam, to neviens neaiztiek nelieto. Ja? Mm. Tas ir tāds svēts, simbolisks biķeris. Un Jēzus paņēma tieši šo biķeri. Mm. Saproti? Un es pieļauju, ka tie viņa mācekļi apstuļi bija tādā šokā, pozitīvā šokā. Es pieļauju, ka Jēzus paņem tieši šo biķeri, ko neviens nedrīkstēja cits aiztikt, kā tikai mesija. Mm. Un tāpēc, kad priesterīs, priesteris misas laikā paņem biķeri, tad mums jāsaprot, kas notiek. Yeah. Par to mēs vēl runāsim. Tātad evharistiskā liturģija ir eh, šī liturģijas daļa, kur mēs sastopam mhm. Jēzu, kas arī ietver pateicību. Mhm. Eh, tas arī tas, ko vārds Euharistija grieķu valodā nozīmē. Piedošana, ka man neaizmirst, es jau vecs cilvēks, jo arī uh, ebreju liturģijā uh, ir uh, pateicības lūkšana. Braha to sauc uh, ebreju mm. valodā. Un, to uh, tā arī ir. Uh, jā, jā psalmi, un, ir, liekas, jā, no... Uh, un, un, un, un, un, un šī ebrejiskā pateicības lūkšana uh, faktiski arī pārto par euharistisko lūkšanu, kas arī ir pateicības mm. lūkšana. Tā, tā, tā saikne ir fenomenāla un uh, Un, tāpēc ir ļoti vērtīgi, jā, ka jums ir šī raidījuma sērija tieši par svēto misi. Jā, tad uh, to Dieva vārda liturģiju pirmo daļu mēs jau pārnājām ievada, šis ievada rits, mm -hmm. uh, ievada dziesmas, sveiciens, krēku nožēla, mm -hmm. uh, kurai ir starp citu vairākas formas, ne tikai tā, ko mēs esam pieraduši šeit Latvijā Protams, lūgties. Protams, atver poļu misāli kaut vai, jā. tur ir um, vairāki varianti. Uh, mums ir tāds eh, obligātais minimums, diemžēl pārtulkots mūsu nu, Ar misāli. laiku cerams, ka nu, mūsu nu, misāli tiks pilnveidota. Un sen, bija, sen būtu laiks. Jau, tad jā. ir šī lūkšana kungs apžēlojies un svētdienās tad arī gods Dievam. Un mm -hmm. tad uh, tam ir mērķis noskaņot mūsu svētās misas svinībām, sagatavoties tai. Tad uh, seko šī Dieva vārda liturģija, kas sastāv no uh, trim vai četriem lasījumiem. Mm -hmm. uh, sprediķis, kas svētdienās un svētku dienās ir obligāts, darbdienās vēlams. Vēlams, bet tam ļoti vēlams, bet, nu, protams, eh, varētu un būt īs. tad arī svētdienās mēs lūdzamies ticības apliecinājumu un vispārējo lūkšanu. Uh, kur aizlūdzam gan par baznīcu, gan par tautu, kur dzīvojam, uh, par, par mūsu draudzi un tā tālāk. Uh, Varbūt mēs varam tad iziet evaharistiskai liturģijai, kas ir tās būtiskās sastāvdaļas cauri, lai mums būtu apmēram tāds iespējas par to, ko mēs runāsim tad vēlāk nākamajās katehēzēs. Jā, nu viss sākas, kā jau mēs minējām šeit ar šo simbolisko, bet arī faktisko upura dāvanu sagatavošanu. Tad tiek pienests maize un vīns. Jā, priesteris uh, uz šī īpašā tāda lūkšana, tā um, pa, no galdautiņa maza, jā, ko mēs, kā mēs varētu definēt korporālu, uh, novieto ar tādām īpašām lūkšanām pavadot uh, šo žestu novieto maizi, jā, šo neraudzēto maizīti mūsu, un arī biķeris tiek sagatavots, tiek ieliets vīns un um, ir arī mazs uh, pilientiņš ūdens, ko pievieno vīnam. Tas simbolizē Kristus um, divas dabas, dievišķo cilvēcisko un arī viņa vienību ar baznīcu. Ja? Tas viss ir simboli, ļoti mm. spēcīgi simboli. Un arī šis uh, sagatavotais vīna biķeris uh, Eh, tiek eh, nu, veltīts dievam ar tādu īpašu eh, lūkšanu. Un tad ir tāds ļoti interesants brīdis šajā euhariskajā liturģijā, kur priesteri simboliski mazgā rokas. Mm. Viņš tā kā attēlo Pilātu vai? Um, nu, redzi, šim žestam kādreiz bija ļoti praktiska nozīme, jo kopā ar maizi un vīnu uz altāra tika liktas uh, tika likti pārtikas produkti, kurus vēlāk izmantoja agapē. Jo pēc misa bija, varētu teikt, sastāvdaļa no kopējās draudzes maltītes, kas notika kādā draudzes locekļa dzīvoklī vai mājā. Jā, nu arī, kad viņi jau pulcējās eh, kopā, tais pašās katakombās, piemēram, mm. Faktiski svētās mises tajā laikā eh, bija kā tās liels groziņu vakars arī, mm. un, un priesterim tika dota šīs, eh, šī pārtika, uh, kuru novietoja uz altāra. Kurš tur kādu nokautu jēru atnes, kurš Absolūti, siera gabalu. Kurš, jā. jā, un tāpēc arī senajiem altāriem man bija iespēja uh, redzēt uh, Dienvidu Francijā eh, šos 5. gadsimta altārus. Ir tāda kā, uh, viņi ir kā tāda liela paplāte, kur ir... Um, ar maliņām, var teikt, mm. ja, kur, eh, kur altāra virsme ir drusku iekalta akmenī. Mm. Kā tāda liela paplāte altārs izskatās. Un, un to dariet tāpēc, lai tie nekristu <laughs> zemē, tie varbūt arī augļus kāds atstiepa. Ja. Un kad uh, priesteris to visu ņēma, palīdzot diekoniem, ja tādi bija, tad, protams, viņam bija mm, nu, jānomazgā rokas. Mm. Un, un kad vairs šī tāda e, piknika tradīcija, tā drīkst teikt, e, beidzās, tad šis žests palika mm. simbolisks. Un tas, protams, pārtapa, nu, man, manā interpretācijā uh, Eh, tas ir eh, tā, tāda papildus eh, iespēja priesterim veikt tādu individuālu grēku nožēlu, mazgāt ar savas rokas. Arī tā lūkšana, ko mēs pie sevis sakām, mazgā mani tīru tī, no grēka, man jā, šķīsti. Tieši jā. tā, un tas ir varbūt tā kā personīgi priesterim apzināties, ka um, viņš ir grēcinieks un ka Kristus ir tas, kas šo upuri faktiski uh, svin, un um, tas ir, manuprāt, skaidrs žests. Man bija tāds liturģisks, liturģijas pasniedzējs uh, Eh, kurš bija visai nu, kritisks par šīm senajām tradīcijām. Un viņš uzskatīja, ka nu, šis žests ir absolūti eh, novecojis un nav vajadzīgs. Mm. Bet um, mums, kā, kā studentiem, semināristiem, nu, šī viņa interpretācija nepatika. Uh, man šķiet, tas ir ļoti svarīgs žests. Un faktiski kopā ar priesteri arī tauta var uh, faktiski apzināties šo. Jā, mēs redzam to, ka daudz kas liturģijā ir bijis sākotnē ar praktisku nozīmi, kas vēlāk iegūst teoloģisku garīgu. Jā skaidrojumu, mēs par svecēm runājām tāpat un par daudzām citām lietām. Tad, jā, kad tiek sagatavotas upurdāvanas, protams, ka mēs arī tad varam pienest Dievam savus upurus, mhm. un vienīgais, kas mums ir palicis laikam no tiem antīkiem laikiem, ir šie nu, naudas ziedojumi, kas šodien ir vispraktiskākie. Nu, bez šaubām, tas arī tas, tas pats vien ir, jā, bet nu, nauda ir tas veids, kā atbalstīt um, draudzi, draudzi draudzes jā, uzturēšanu. Un, un, un jā. Tad uh, pēc tam seko uh, lūkšana pēc šīs upurdānas sagatavošanas, kuru tauta noslēdz ar svēts, svēts, svēts, un tad jau uh, seko pati, pati euharistiskā lūkšana, mm -hmm. uh, kurai, um, jā, kurā tad uh, notiek svētā gara piesaukšana, uh, pati maizes un vīna pārvēršana, tad arī izteikti lūgumi gan par dzīviem, gan par mirušiem, par baznīcas vienotību, tāpēc arī vienmēr tiek pieminēts pāvests un bīskaps Protams. konkrētai teritorijai, un tad arī ir noslēgums šai lūkšanai. Pēc tam seko komunijas rits. Kas ir, kas ir komunijas rits? Jā, nu tiešām... Um, Akal šis vārds rits, kas nozīmē kaut kādu rituālu, tā var teikt, mm -hmm. jā. Mhm. Um, komunijas, eh, komunijas eh, daļa jā, ir eh, faktiski sagatavošanās konkrētai svētākā sakramenta pieņemšanai. Mm. Un, tā sākas ar tēvreizi, kā mēs zinām. Un, un pēc tam faktiski hostija šī, šī maizīte, kas jau ir uh, Kristus uh, reālā klātbūtne, viņš pats uh, šī hostie tiek lausta. Ja? Mm. Kamēr cilvēki skaita vai dziet Dieva jārs, šo skaisto lūkšanu, kas ir veltīta Jēzum, kurš kā jārs tika upurēts, mm -hmm. priesteris lauž hostiju, un šis moments ir arī ļoti svarīgs, jo tas uh, um, atgādina par, par Jēzus nāvi pie krusta, mm. kurai seko augšām celšanās, un kas ir uh, visai arī um, interesanti, uh, nezinu, priesteri Pēteri, vai tu to zināji, bet uh, es arī to uzzināju un, uh, jau tikai pēc uh, vairākiem gadiem priesterībā, kaut kā lekcijās par to netika runāts mums, uh, Um, mēs to visi zinājām. Protams, ka priesteris, kad lauž hostiju, viņš mazu, mazu partikulu, mazu gabaliņu iemet biķerī. Jā, godīgi sakot, man gatavoties šīm misijas katehēzēm, tas bija viens no jautājumiem man pašam, kāpēc mēs to darām. Jo tā lūkšana, ko mēs lūdzamies, īsti neatbild uz to jautājumu. Kāpēc. Jā, saproti, un, un izrādās, ko, ko es nezināju daudzus gadus, ehm, kādreiz arī tajos senajos baznīcas vēstures ehm, gados um, bīskapa un tautas eh, kontakts bija ļoti ciešs. Mm -hmm. Un, eh, kā tu zini, priesteri kā, kā tādi radās eh, krietni vēlāk. Baznīcas. Jā, katrā draudzē bija bīskaps un tad Jā, bija palīgi. Tieši Jā. tā, tieši tā. Un izrādās, ka tajos reģionos, kur jau bija vairākas tādas draudzes ārpus tā tās pilsētas, kurā, kur bīskaps rezidēja, eh, šī vienība saikne tieši ar bīskapu tika uzturēta eh, diezgan burtiski ilgu laiku, eh, ar to, ka svētā mise tika svinēta vienlaicīgi gan bīskapa baznīcā, jeb katedrālē, mm. un tajās baznīcās, kas bija nu, bīskapam. Diezgan tieši... grūti būtu noturēt sinhroni visu, teiksim, neredzot, kas tur notiek, sprediķa nu, garumu un dziedājumu tieši garumu. Tieši tā, priesti, vispār, tāpēc arī no šīs prakses atteicās ar laiku. À. Bet, kas ir fenomenāli, ka izrādās uh, Eh, kad tiek, tika svinēta šī svētā mise visiem kopā, no, nosacīti kopā, eh, tad eh, tajā brīdī, kad bīskaps lauza hostiju, diekoni, vai nu, citi varbūt baznīcas nozīmēti cilvēki, bet nu, pamatā tie bija diekoni, viņi nesa gabaliņu no bīskapa hosties uz tām baznīcām, kas bija apkārt. Mm. Un tā tad Eh, kad eh, ieradās diakons ar šo mazo gabaliņu no bīskapa hostijas, šis mazais bīskapa hostijas gabaliņš tika ie, ielikts eh, Tas atkal tā kā atgādina mums par baznīcas vienotību. Tieši tā. Bīskapa un, pāvestu. Jā, jā, un tieši tāpēc arī šis žests paliek. Uh, Eh, un, eh, un eh, tieši to mm, šis žests arī simbolizē šo baznīcas absolūto vienotību, jo, kā jūs zinat, bīskaps ir tas, kurš pārstāv Kristu konkrētā vietējā baznīcā, jeb diecēzē, un šis uh, šis eh, nu, mazais eh, hostijas gabaliņš arī eh, šo vienību simbolizē. Un diezgan daudz tiek lūgts arī par mieru, gan baznīcā, gan pasaulē. Man, mēs te vienu katehēzi ar klausītājiem skaitījām, ja nemaldos, kāds septiņas reizes mēs pieminam vārdu miers salīdzinoši īsā nu, īsos tekstos. Un ļoti būtiski šajā laikā, kā mēs zinām, mm. šobrīd notiek prātam neaptveramais, proti karš, reāls karš Eiropā, Ukrainā, Un īpaši teiksim, mums, kas ir vēsturiski, esam eh, šī reģiona cilvēki, mums ir ļoti svarīgi lūgties tieši par mieru. Ka šī mīsas daļa iegūst varbūt jaunu, eh, nu tādu dinamiku šajā kontekstā. Un neaizmirsīsim, ka pirms eh, svētās komunijas eh, visi tiek aicināti viens otram sniegt miera zīmi, sniegt miera zīmi vēl, veltīt šo savu labo gribu, apliecināt šo labo gribu. Un um, tas izpaužas eh, paspiežot roku tam, kas ir blakus, uh, Uh, nu, tagad uh, pandēmijas laikā mēs Pamājam, to darām jā, attālināti, uh, bet starp citu šis žests, um, kad šis žests tika atjaunots pēc Vatikāna otrā koncila, tad daudzi gribēja um, atjaunot to miera skūpstu, mm. ja, kā tu zini. Un es arī esmu piedalījies misē, kur šo miera zīmi īstenoja tieši kā uh, kā tādu draudzīgu skūpstu uz vaiga um, baznīcā, bet uh, un tā joprojām, manuprāt, neesmu pētījis, bet uh, tā nu, faktiski bīskapu konference nosaka, kāda būs šī, šī žests, bet bija tāds kurjos, es atceros no, no liturģijas lekcijām, uh, nu, kad bija jau šī Pāvila sestā, kā mēs sakām liturģija, nu, tad bīskapi sprieda, Um, kāds tas būs šis uh, miera, šī miera zīme, un tad um, es dzirdēju, ka, ka, ka Polijā vienu brīdi, nu, pamēģināju šo miera skūpstu uh, atjaunot, kas ir senākais no šiem. No nu, bet, otrā gadsimta mēs jā, esam. Jā, un uh, Eh, un, <laughs> un tad eh, priesteri prāvesti pamanīja, ka eh, tajā brīdī, kad šis jaunais liturģiskais žests tiktu īstenots, tie, tie, tie draudzes jaunie vīrieši centās nostāties tur, kur tās meitenes <laughs> stāv, un, un tad pārgāja uz rokas spiedienu. Nu, varbūt mūsu kultūrā to ir grūtāk saprast. Nu, grūti, un tad, nu tad seko noslēguma rits, kur tiek lasīta pēdējā lūkšana – kas ir kā arī pateicība par iespēju pielīties svētajā komunijā pieņemt Jēzu, un mēs saņemam arī sūtību doties tālāk pasaulē un liecināt par Kristu, kuru esam saņēmuši Tas sevi. Tas ļoti svarīgi, priesteri Pēteri, šis sūtības jēdziens, jo faktiski mise kā tāda, vārds mise izriet no latīņu vārda misio, kas ir sūtība, mm. misija. Uh, Un kādreiz, nevis kādreiz, bet eh, ja mise tiek svinēta latīņu valodā, eh, tad tā noslēdzas pēc svētības tieši ar šādu eh, nu, daudziem zināmu, bet ne visiem saprotamu mm, vārdu, jeb aicinājumu ite misa est, kas tulkojumā, burtiskā tulkojumā nozīmē ejiet, jums ir sūtība. Mm. Tātad lieciniet par Kristu. Ja? Mm. Un, um, nu, protams, reti kurā modernajā valodā eh, tulkojot, varēja šo ideju saglabāt. Ehm, bet ehm, mēs nedrīkstam aizmirst to, ka faktiski svētā mise savā būtībā ir spēka avots mūsu kristieša eh, dzīves un misijas īstenošanai. Jā, tad eh, es domāju, ka ir laiks dziesmas pauzei, jo ir arī mūsu klausītāji ir iesūtījuši jautājumus. Noteikti klausītāji arī tu vari uh, Eh, droši uzdot savus jautājumus, zvanīt uz numuru 67969131, arī rakstīt īziņas uz numuru 26677272. Eh, noteikti eh, jums ir kādi jautājumi radušies. Mēs vēl par mīsas kārtību iesim tā pamatīgāk cauri. Šis bija vairāk tāds skatījums no putna lidojuma pāri visai misei. Un uh, Jā, starp citu runājot par mūsu kristiešu aicinājumu, nesen pāvis Francisks dalījās ar saviem 52 gadiem priestrības jubileju, nu ne jubileju, bet to pieredzi, jubileja viņam ir citā datumā, bet ir, bija konference par priesterību, un viņš arī tieši atgādināja, ka arī priesteru aicinājums izriet no kristieša aicinājuma būt par misionāru, būt par priesteri, kas pienes ikdienā, ka šis kristīgais aicinājums misija, tiksim, būt par misionāru svētajā misē saņem tikai tādu eh, stiprinājumu eh, pildīto ikdienā. Bet tagad eh, laiks dziesmēm, tad turpinam ar jūsu jautājumiem. Ielūdzu es tevi, augstais svētais Dievs, kas šai sakramentā esi klāt ar vien. Savu sirdināt esmu tev par upuri. Jēzu laika pieder tev vien mūžīgi. Nespēj tevi aptvērt cilvēciskais prāts, bet tu mīlestība. mums požā saulē, gaišais dienas rīts. Lai gan sakramentā noslēpumā tīts. Šeit es redzu. nešķiem krustā piesistu. Nožēlā es lūdzos, Jēzu piedod man, kā reiz piedevī pie krusta slepkavā. Tu man žēlstībā svētā tavas rokas sniedz. Dziļās naglorētās acīs skatīt lietas, līdz ar to mūs spēju ticēties augties. Jēzu labais, Jēzu, tu mans kungs un dievs. Sūdzībā maize tam, kas izsalcīs, spēks un spirdzinājums tam, kas pagurīs. Spožā laimēs dienā bēdu nomaktā, pusticamais glābē cilvēkam. Žēlsirdīgais Jēzu, labais spēlīgā, tavā asins svētā pestīšanā man. Cik šī asins dārgā, lases pietiktu pasaulē, lai visas vainas noņemtu. Sakramentā svētā žēlsirdīgais Dievs, Tu mūs vienmēr gaidi, pēc mums ilgojies. Jā, varam dzirdēt uh, senu, jau no 13. gadsimta himnu, tieši pagodināt, je, pagodinot Jēzu Euhristijā, svētajā komunijā, tas ir tas arī, kur Jēzus nonāk mūsu vidū svētās mīsas laikā. Paldies visiem tiem, kuri esat uh, iesūtījuši savus jautājumus, tad arī mēs ar priesteri Edgaru centīsimies uz tiem atbildēt. Mums Ilze raksta, klausos svēto misi mājās, kā man būtu jāuzvedas šajā laikā? Redziet, nu, svētā misija attālināta nekad nebūs pilnvērtīga. Tas ir jāsaprot, vienkārši tā situācija šobrīd ir tāda, kāda tā ir, un tas ir daudz labāk nekā nekas, bez šaubām. Uh, Nu, es domāju, ka jāuzvedas cienīgi. Tur nezinu, popkorns būtu jāsagatavo eh, šim pasākumam. Es zinu, man rados ir eh, cilvēki, kas eh, piedalījās attālināti, respektīvi klausījās attālināti, svēto misiju arī skatījās. Un, un tad krita ceļos pret televizoru, kad bija konsekrācija, mm. kas ir cienījami protams, manā nu, skatījumā. Tie, kas var, teiksim, slimnieki, kas, protams, ir eh, ierobežoti savās kustībās, cenšas sekot līdzi, bet tie, kas ir sveiki, veseli, nu, droši vien, ka vajadzētu izkāpt no gultas un, un varbūt nolikt to datoru kaut kur iedegt blakām kādu sveci, un, nu, kas arī palīdz radīt to lūkšanas nu, Protams, ja, ja, tu, ja cilvēks izvēlas eh, skatīties misas tiešraidi, tad uh, viņš jau saprot, ka tā ir lūkšana, mm. un attiecīgi jābūt arī atmosfērai. Um, caur televizoru vai datoru konsekrācija tāpat uh, nu, klāt, klātiene, klātiene nevar būt konsekrācijai, mm. tātad uh, nu, kā tas ierasts baznīcās pie mums būt uz ceļiem, nu, tam reāli nav nepieciešamības. Tā ir tāda, nu, tiešām skaista die, personiskās dievības izpausme, bet, nu, es domāju, jārada atbilstoša uh, lūkšanas atmosfēru. Es domāju, te ir jāizvērtē tas, vai tev ir iespēja pašam iet uz baznīcu vai nav. Jūs, piemēram, iedomājos tos klausītājs, kas klausās radio Marija, teiksim, ikdienā, un, eh, nezinu, tu brauc no rīta uz darbu, ja, un tagad skan mise, tu, protams, nestāsies malā un tur nesakosi misē, ja pilnvērt, nu, viņa būs kā fons, bet cilvēkam, kurš ieslēdz svēto misiju ar nodomu, jo tā viņam ir vienīgā iespēja tiešām piedalīties svētajā misē, tad uh, protams, cik tas ir iespējams arī sekot līdzi šai misē un, uh, un uh, piedalīties tajā arī ar šiem žestiem, kas mums var palīdzēt izdzīvot šo lūkšanu. Nedrīkstam aizmirst, ka tomēr uh, Dieva vārda liturģija ir absolūti pilnvērtīga, jā, mm -hmm. un svētais gars darbojas arī caur, caur mēdījiem, mas, masu mēdījiem, radio vai, vai arī interneta tiešraidēm. Nu, mēs nevaram teikt, ka tas vienkārši tāds, nu, uh, Eh, vizuāls, eh, liturģiskais kaut kāds teātris. Tas tā nav, īpaši, ja tā ir tiešraide. Jā. Jā. Eh, nu, man jau pašam šķiet, ja cilvēks tiešām grib skatīties svētās misijas tiešraidi, nu, tad dabiskā veidā viņš arī to, to uzvedību, uzvedību savu saka, nu, pakārtos. Kāds cits eh, mūsu klausītājs jautā, eh, ka viena no svarīgākajām reizēm, kad svētajā misē zvana zvaniņus, ir eh, pēc lūkšanas dieva jērs, kad priesteris nometas ceļos, vai tieši šajā brīdī hostie pārvēršas par Kristus miesu? Nē, protams, ka nē. Hostie mm, pārvēršas kļūst par Kristus miesu konsekrācijas laikā, kad tiek izrunāti šie Kristus vārdi, ar kuriem arī notiek nu, konsekrācija pati Kristus eh, reāli ir, ir eh, šī maize. Eh, starp citu, ļoti labs šis jautājums. Um, un tā ir tā pirmā tāda interesantā lieta, ko es atceros saistībā ar liturģiju no Rīgas garīgā semināra gadiem. Mums toreiz bija ļoti, ļoti labs ceremoniārijas, tātad semināris, kas atbildēja par liturģiju, un viņš mums skaidroja eh, svētās mises eh, norisi, īpaši tajā kontekstā, eh, lai palīdzētu mums nu, labāk piekalpot pie svētās mises upura. Un ir interesanta lieta ar zvaniņiem pēc dieva jārs. Faktiski tas bija signāls nevis dieva tautai, bet mm. priesterim. Jo toreiz senajos laikos jau uh, Eh, taču mm, visas svētās misijas tika svinētas ar eh, priesteri mesot eh, ar muguru pret tautu, Mm. Ja, un visa baznīca bija tātad, nu, virzīta uz, uz altāri un uz, uz austrumiem. Kā mēs zinām, pēc senās tradīcijas baznīcas tiek būvētas šādā, šādā plaknē. Ja. Un, uh, Eh, priesteris vienkārši nezināja, vai ir cilvēki, kas būs pie komunijas vai nē. Mm. Un šis zvaniņš bija priesterim zīme, ka ir cilvēki, kas, kas nāks pie mm. komunijas, jo toreiz īpaši darba dienu misēs eh, pie komunijas nāca diezgan reti. Nu, bija tas bija periods. Jā, kad arī svētā Terēza no bērņa apraksta to, kā viņa pārdzīvo, ka <clears throat> pārāk reti cilvēki tā, pieņēma šo svēto komuniju, domādami, ka viņi nav cienīgi. Un... Jā, jā. Uh, Un, eh, un, un tas bija signāls īstenībā priesterim, ka būs jāatver tabernākums, jādala mm. komunija. Eh, Skaidrs. Arī tas palika liturģijā kopš tiem laikiem. Bet tā, tā, tā pārvēršana notiek evharistiskās eh, lūkšanas laikā, kad mēs visi nometamies ceļos, Jā. kad priesteris mm. paņem mm. maizi un izsaka šos vārdus, ko Jēzus sacīja, Absolūti. ņemiet un ēdiet. Un, un tam ir arī, arī tas, tā, tā, tas zvaniņš, Ja, jo mm, tiksim, lielās baznīcās, kur ir kolonas, varbūt cilvēki eh, nevienmēr varēja vizuāli redzēt, kas notiek pie altāra, un tad šie, šie zvaniņi eh, bija signāls, ka sākas vissvarīgākā misijas daļa. Mm -hmm. Jā, mums uh, Lilija raksta paldies par uh, skaidrojumiem, arī tad uh, viņa var lūgties par mieru pasaulē, par mieru Ukrainā mhm. šobrīd. Mm -hmm. Paldies Lilija par uh, Eh, tavu arī eh, lūkšanu. Eh, mums vēl Jānis jautā, kāpēc mēs grēku nožēlas laikā trīsreiz sakam mana, mana vaina, nevis kāpēc nepietiek vienu reizi to pateikt? Jā, arī īstenībā labs jautājums. Um, nu, tieši tāpat mēs tēvreizi, mēs katoļi sākam ar vārdu tēvs, jā, kas eh, varbūt nav no valodniecības viedokļa pareizi teikt tēvs mūsu, bet latīniski pater noster eh, ir tēvs mūsu. Jā, pirmais vārds ir tēvs. Un attiecībā uz šo um, ehm, gandarīšanas lūkšana svētās misijas sākumā, tas arī ir no tulkojuma no latīņu valodas, kur ir šī, eh, šī trīskāršā uh, savas, savas vainas, savu grēku nu, atzīšana. Citās valodās ir tulkots nedaudz savādāk. Un, um, un, un, un, un, un tam līdzīgi. Tas drīzāk ir saistīts ar tādu liturģisko tulkojumu. Uh, varbūt tas arī ir zināms saikne ar šo ebreju tradīciju, kur uh, tiek trīsreiz izteikta šī vispārākā pakāpe, tad trīsreiz kaut kādu apgalvojumu izsaka, piemēram, nu, sanktus, sanktus, sanktus jā, vai svēts, svēts, svēts. Nu, tā tas ir, jā, tā, tā šaubām arī šis aspekts. Eh, nu, pēdējos gados es esmu novērojis, ka uh, Latvijā dieva tauta, piemēram, sev krūtīs sit vienu reizi uz manu mm. vislielāko vainu. Uh, nu, Īsnībā paldies eh, tam, kurš šo jautājumu uzdeva. Tas nozīmē, ka jūs sekojat eh, līdzi, nedarat mašināli to, kas eh, notiek liturģijā, un tas ir apsveicami. Jā, tad vēl pēdējais jautājums no mūsu klausītājas Maijas par um, priestera dalību Euharistijā. Vai viņš ir, teiksim, tas, kurš vada šo, un tad tas, kurš nosaka uh, Eh, šo eh, liturģiju, vai viņš tomēr ir, eh, nu, teiksim, tā bīskapa palīgs un kalps baznīcai, teiksim, ka viņš, nu jā, cik, cik tā priestera darbība ir kaut kāda individuāla vai tomēr saiti, saistīta ar pārējo draudzi un pārējo arī universālo baznīcu? Nu, redziet, priesteris nav euharistijas uh, Nu, noteicējis saimnieks, priesteris ir evaharistijas kalps, un jebkurā sakramentā priesterim ir jādara tas, ko dara baznīca. Viņš mm. nevar uz kaut ko improvizēt vai... Un ar baznīcu mēs domājam? Mēs domājam baznīcu, mēs domājam visu dieva tautu ar savu struktūru un, un ar tiem principiem, caur kuriem svētais gads baznīcu vada, mm. tātad caur pāvesta, bīskapu, bīskapiem attiecīgi. Un priesteris, um, viņš ir uh, nu, pats par sevi, viņš ir uh, pilnvērtīgs uh, evaharistijas vadītājs, jebkurā gadījumā, ja vien um, bīskaps viņam šo funkciju deleģē arī mhm. baznīcas vārdā. Jo bīskaps arī var aizliegt viņam to Jā, darīt. protams, mhm. protams, bīskaps, piemēram, nu, es neesmu varbūt um, Latvijā dzirdējis par šādu praksi, bet, eh, piemēram, um, es, esmu dzirdējis, ka citās zemēs jauniem priesteriem sākot, sākumā, piemēram, bīskaps vēl īsti neļauj eh, biktēt, ja, mm. pieņemt grēksodus, lai, lai pamazām eh, jaunais priesteris ieiet šajā savā priestera darbā un, un tam līdzīgi. Tātad, uh, Jebkurš ja priesteris ir priesteris uz mūžiem, jā, tas nav atņemams, bet atti, at, attiecībā uz viņa funkciju baznīcā, tā skaitā liturģijā, viņš ir atkarīgs no vietējā bīskapa, protams. Jā, tad, tad vienotībā ar visu baznīcu un tautas labā, lai tad arī ticīgā tauta varētu saņemt šo stiprinājumu savas misijas pildīšanai, uh, ir tas, ko, kāpēc arī priestris svin svēto misi. Vēl kāds no mums saka, ka šajā kontekstā saistībā ar Krievijas uzbrukumu Ukrainai, tad ir arī atgādinājums par Fatimas dievmātes lūgumu veltīt Krieviju dievmātes bezvainīgais sirdī un lūgt par grēku nožēlu. Protams, ka tas ir tas, ko mēs varam darīt. Un arī Pāvests Francisks 2. martu, tā ir pelnu trešdienu aicina veltīt mm. tieši lūkšanai par Ukrainu, par mieru šajā zemē. Un, jā, es domāju, ka ar to mēs tad arī varam šodien noslēgt. Priest Rengar, liels, liels paldies par to, paldies ka par laiks būt kopā jā. ar mums. Paldies arī mūsu klausītājiem par aktīvo līdzdalību šajā sarunā un par to, kas sekojat līdzi tam, kas notiek misē un